vrijeme ono, podiže Isus oči svoje nebo i reče, Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu dao, darujem život vječni, a ovo je vječni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista, ja te proslavih na zemlji, dijelo svrši koji si mi dao da izvršim, i sada proslaviti mene, Oče, u Tebe samoga, slavom koju ima dok u Tebe pre nego svijet postade, objavih ime Tvoje ljudima, koji si mi dao od svijeta, Tvoji bejahu pa si mi ih meni dao i Tvoju su riječ održali. Sad razumješe da je sve što si mi dao od Tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše, zaista da od Tebe iziđo i vjerovaše da me Ti poslam Ja se na njih mo, ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima, i više nisam u svijetu, oni su u svijetu, i ja dolazim tebi, Oče sveti, sačuvaj ih u ime Tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejak s njima u svijetu, ja ih čuvah u ime Tvoje, one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi, I ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Sina i Svetoga Duha. Evo, braće i sestre, i sedme nedelje nakon Vaskrsenja Hristovog. I privodi se kraju domostroj našega spasenja. Apostoli sabrani u gornjoj sobi, čekaju silazak svetoga duha. A gospod vaznosi se među angelske sile, kako su sveti oci duhom svetim providjeli da se gospod za ovih deset dana između vaznesenja i silaska svetoga duha, dakle svaki dan vaznosio od jednog do drugog angelskog čina, a u deseti dan stupio na presto presvete trojice, seo s desne strane Boga i Oca i nisposlao duha svetoga na svoje svete učenike i apostole A mi se, braćo i sestre, naše generacije još možda bledo, kroz maglu sećamo priča na one velike bitke koje su se odigrale u našem narodu, koje su rešavale sudbine naših predaka, priče o kojima su ti isti naši preci, uz gusle pevali i u danima robstva, sećanjem na slavne pobede, krepili svoju veru i snažili svoju tradiciju. Nažalost, naše pokoljenje, u mnogome prekinuvši vezu sa tradicijom, niti ima više potrebu da peva, niti da se seća slavnih pobeda. Budući da misli da je u slobodi, ne znajući da je u najvećem ropstvu u kome je ikada bio naš narod. Ali eto, velike bitke ostaju i cela istorija našeg čovečanstva prožeta je tim borbama, ratovima i svuda krv, smrt. I radi slobode jednoga naroda, mnogi su drugi narodi zapadali u ropstvo. I radi sreće jednoga žalost i tuga mnogih. A istorija, umjesto da postane učiteljica života, ona je postala strašni, strašna neman koja proždire, koja stalno i stalno ponavlja, stalno se je smrt po jadnome ljudskome rodu. Ali te bitke, makoliko da su velike, ishod njen je značajan samo do ishoda druge bitke. Slavna pobeda postaje beznačajna nakon sramnog poraza. Ali postoje i neke druge bitke, neke druge borbe. Nažalost, našim generacijama već potpuno nepoznate, pa ih ni u bajke više ne smatramo. Osim tu nas malog stada, crkvi sabranog, pa i mi tek onako nejasno i plašljivo znamo, ali samo površinski. Duhovne borbe, nevidljive telesnim očima, ali koje svako od nas osjeća na sebi, jesu mnogo značajnije, mnogo važnije od ovih koje nam istorija nudi. Upravo te borbe opredeljuju našu večnost i ishod njen u vremenu ima posledice za svu večnost našu. A pored toga što svako od nas ima tu svoju ličnu borbu, kroz istoriju crkve naše postojale su i te velike, velike borbe, kako bi u istoriji rekli, svetski ratovi, gde se vaseljena palila požarom jeresi i gde su oci spremno stavši u bedem, sprečili širenje tog požara i potpuno ga ugušivali. Pa tako imamo sedam vaseljenskih sabora, sedam velikih borbi naše crkve protiv zla koje je đavo posejao u njene redove. A ove nedelje, eto, slavimo spomen upravo na prvi Vaseljenski sabor, na prvu tu veliku bitku. Jer u četvrtom veku već je hrišćanstvo počelo da bude priznato u nekim državama, tako najpre u Jermeniji, gde je čudesno preobraćenje idolopokloničkog i zveropodobnog cara Tirindata u najvećeg zaštitnika hrišćanstva i ustanovitelja, dakle, prve hrišćanske države, pa zatim i u Gruziji, gdje je sveta Nina prosvetila celu Gruziju. A zatim, eto i, došao je red na veliko rimsko carstvo i na svetog cara Konstantina da pomoću krsta pobedi pobedi tamo gde ni mač, ni oganj nisu mogli. Ali, davši slobodu hrišćanima, razvila se ta opasnost da se među pšenicu uvuče i kukolj, a đavo koji to koristi i kojima, kojemu je u stvari ljudski rod jedino polje gdje može da sebi stvori neku zluradost i gdje može da nanese poraz stvorenju Božjem samim tim i da ražalosti Boga stvoritelja, uporno nastoji da ljude otrgne od spasenja, i za svaku dušu koju pridobije on osjeća veliku zluradost. Pa je tako u crkvu Božju ubacio to mišljenje da Isus Hristos nije Bog ravan Bogu Ocu, već da je stvoren i da je postojalo vreme kada ga i nije bilo. ta strašna jeres uvijena u filozofske sisteme tadašnje antičkog sveta zapalila je ceo istok i munjevito se širila. A svoj izraz dobila je kroz jednog sveštenika u Aleksandriji, Egiptu, po imenu Arija, koji je bio jako učen, dobar govornik. Kažu da je bio i moralnog života. I on je istupio sa tim učenjem i koga su već mnogi i imali u svojim glavama, a kroz njegovo izlaganje i lako ga prihvatali. Stoga se stvorio veliki nemir u crkvi Hristovoj. Kaže se da su se čak po trgovima tukli hrišćani pravoslavni sa arijancima, da su se u porodicama takođe svađali, jer je jedan bio za to da je Hristos stvorenje, a drugi da je Bog. Tako da je car Konstantin, da bi u neumiru crkvu sazvao taj Vaseljenski sabor, prvu veliku bitku hrišćanstva sa jeresima. I tamo su se sučelili veliki oci, dakle sa sviju strana. Došli su i sa zapada, došli iz Jermenije, iz Gruzije, čak i iz Persije, gde je takođe hrišćanstvo bilo posejano, a u to vreme car Sapor je rađao mnoge mučenike u ovoj drevnoj zemlji. I Arije bi pobeđen silom Božjom. Mada zli kukolj nije tada bio istrebljen do kraja, ipak je uspostavljena prava pravoslavna vera u jednog istinitog Boga u trojici Ta se vera konačno utvrdila na drugom Vasilijenskom saboru. A arijanstvo je životarilo sve do sedmog veka, kako kažu, gde je konačno položilo oružje i izumrlo. A sada našoj generaciji možda i nije jasno čemu sve to, jer je to vredno svađe, to vredno čak i prolivanja krvi. I zašto je sveti Nikolaj na tom istom saboru istupio, prišao Ariju i udario mu šamar. Nije nam jasno, jer i mi sami ne poznajemo dovoljno tu našu veru za koju oci živote položiše. Jer zaista Zaista bi strašno bilo da Jarije svoj, svoje učenje rasprostrao po svetu. Da je Isus, Hristos, samo stvorenje Božje. A kako smo onda mi spašeni ako on nije istiniti Bog? Ako Bog nije sišao u telo, uzeo ljudsku prirodu i iscelio je od pada od prvorodnog greha Adamovog, čemu se onda mi imamo nadati i zašto smo se ovde okupili i kime ćemo se onda pričestiti uskoro. Koji sveti oci su imali tu svest, znali su da je jedino istiniti Bog moćan da spase palog čoveka. I nije bilo kompromisa, borba do krvi. A eto danas, kad smo izgubili tu svest, vidimo i sami koliko jeresi, koliko sekti, koliko raskola. I mi to tako gledamo, možda i bez bola, možda i sa simpatijom, ne znajući koliki se otrov širi iz toga. I eto danas pravoslavna vera sabijena I eto mi malo stado koje još uvek sledimo Hrista, i mi, ne poznajući svoju veru, postajemo lak plen za razne sektaše, za razne eretike, za razne raskolnike. I zato ne treba da nas čudi kada čujemo da je onaj koji je dojuče bio s nama, da je sad u nekoj sekti. I zato trebamo se interesovati za svoju pravoslavnu veru, jer bez njenog poznavanja nećemo moći ni život po veri da sprovedemo kako treba. I onda je vrlo lako upasti i u prelest. I onda smo već lak plen za neprijatelja našeg, koji nas vitla celog života. Tako, braćo i sestre, eto, znajući ovu priču i molitveno bivajući stalno sa ocima našim koji nam tu pravu veru ostaviše i koji mnogi od njih i živote svoje za nju položiše, imajući našeg posejatelja vere, svetoga oca Savu i novog ravnoapostolnog svetog vladiku Nikolaja, koji nam tu veru ponovo i ponovo izložiše i pozvaše nas da je sledimo, da ne lutamo levo i desno i da se upravo verom borimo i da verom pobeđujemo. Imajući sve njih, da umolimo gospoda našeg da nas udostoji, da u ovome životu podržimo tu veru do kraja, i da u budućem slavimo njega, vaskrsloga i vaznesenoga, zajedno sa svima ocima i u vekove vekova. Amin. Hristos vaskrse.